Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam عليه وسلم أما بعد Znači, ostalo nam još završni ovaj drs da potpunimo metnu od Mukide, od e, imama Vehebija iz Mustalah al-Hadisa. Kaže on o, u nastavku ono do čega smo došli sa malo kada kale šejhuna, wa hal tuqbalu rivayat rivajetu mubtedi fima yu'id bihi madhabuhu Kaže naš šejh, kaže da se prima rivayat novotara u onome što, čime se podržava njegov mezheb. Kaže, men ra'a radd shahadati bi tuhma lam yuqbal Kaže, onaj ko smatra da se odbija šehadet da se odvija šehadet, svjedočenje zbog, su, zbog optužbe za nešto, kaže ne prima mu se. Omen kane da'ijeten muteđahiren bi bid'atihi fel jutrek ihaneten lehu. Kaže, a onaj ko poziva, ko, e, ko poziva javno u, u, u svoju novotariju, kaže, njegov E, njegov rivajet, ono što prenosi, Feljutrek treba ostaviti i hanete zbog poniženja njemu, da bude ponižen. Kaže, o madeli medhevi, kako bi se, e, kako bi se znači, e, ukinuo, umanjio i znači, prestao da se širi njegov mezheb. naravno. Kaže, Allah ila je yakuna indahu etharun tafarrada bihi. Osim kaže, osim kaže, ako ima e, neku predaju sa kojom se on izdvojio, na kojim se izdvojio, znači nema drugim hadisma nije preneseno, nego se prenosi s njegove strane. Kaže, fenu kadimu se minhu. Kaže, onda dajmo prednost tome što se prenosi, jer niko drugi tako nešto ne prenosi. nastavku pa kaže, znači ovdje spominjem ono što on naveo. Ovdje navodim, znači, naveo, naravno koji pitanja ima određeno razilaženja među, među muhadisima. Kaže, begen tu tefakadu halu džarihi e, men tekelleme fihi. Kaže, e, treba da se provjeri stanje džariha, znači onaj koji, e, znači muhadis, koji govori o raviji i navodi određen ostatak mahanu ravije. Znači, treba provjeriti njegov stanje. Kaže, s koje strane? Bijati eh, sa strane strasti. Da muhadis ravija koji govori, da muhadis koji govori cijeni određenu raviju, da ga ne navede strast da nešto kaže protiv njega, a što u stvari nije realno i pravilno, pa se zbog toga što je rekao, odbaci njegov rivajet ili on kao ravija. Kaže, fa in laha leke li nihirafu džari, kaže, wa vađette tevsiqal međruh, min džihetin uhra, fela tahfil bil munharif, kaže, wa bi gamzihi il mubhem, wa in lem teđi tevsiqal magmuzi, fata enne, wa tarafaq. Kaže, ako, ako ustanoviš da je ona e, onaj e, muhadis koji ocjenjuje raviju da ima u, tome, na način stanje kako ga ocjenjuje, da ima u tome neko, e, nešto što je neprihvatljivo, neki vid devijacije, skrtanje. A onda nađeš istovremeno da je to graviju koji on o kojem je negativno govorio, da ga neko drugi ocijenio i prihvatljivim. Kaže, nemoj slijediti ono koje ga ocijenio. Znači, e, ono koje ga ocijenio da je, da je spora, e, zbog čega, kaže, bi e, znači, zbog ukora, znači, koji nije razlog poznan čime ga je, zbog čega ga je optužio da je sporan kao Kaže, fejna teđi te cijepa mahud, kaže, ako ne nađeš da je dokumentovao time, sa čime ga je, o, o, možemo reći, ocrnio, ukorio, doveo upitnu sraviju, kaže, kaže, onda kaže, nemoj žurit i budi, znači, e, milosti, odnosno prihvati tu graviju, da se uzme tu graviju. Odnosno, drugim vječima, da, da prevede naš jezik, znači. Ovo znači, ako E, znači hadis koji ocjeni neku graviju, da je on da je on zbog nečeg spolno, spominje neku mahinu koja je bitna mahana za raviju i kao takav ne uzima se hadis od njega. Poznate je stvar koja spominja šta je, šta je, mahana, šta je spolno kod raviju. Međutim, e, ako on nema dokaz za to što spominje, e, znači mu hadis ne spominje argument na osnovu čega kaže to gravi da se ne prihvata od njega hadis. Znači nije dokumentalno šta je, što je on takav, što je sporno. Znači, a ti vidiš da, da ga, kao da ga da ocijeniš da ga tu u stvari ponijela strast Ponijela strast u negativnu ocjeni tog ravi i nije pojasnio da iznio na vidjelo e, zašto je dao tu negativnu ocjenu tom raviju. A onda sa druge strane, znači sa druge strane imaš neko koji je ocjenio prihvatljivi. Kaže, onda nemoj žuriti ne može u tome da, da odbacuješ tog raviju zbog ocjene njegove negativne, ne da, da odbaciš, nego čak prihvati tog raviju, uzmi, znači može se uzeti njegov ribar. O tome znači riječ. E, I o tome su činjaci govorili. E, da negativna ocjena ravi koja nije potvrđena, nije pojašenja zašto je negativna ocjena ravi. Nego samo reče, rečeno da je daji. A nije pojašeno zašto, da, se kaže detaljno, kaže ova ravija radi to i to recimo neki, neki neki detalj zbog čega se on ocjeni kao slab ravija. Ako nije pojašnjeno zašto, nego samo opće da rečeno da je slab, da je neprihvatljiv, da je ovo, da je ono. onda se znači tu ne, ne uzima tek tako njegova ocjena. A onda još o tome, o tome ako se doda, znači nije pojasnio, nije dokumentovao zašto ga ocjeni spornim, ako on imamo s druge strane da ga je neko cijenio prihvatljivim ravio to. Znači ovdje, znači ovdje čemu je riječ? Znači, često se zna desiti da određeni ravija, neki ga Muhadis kaže da je prihvatljiv, da je u redu, drugi kaže da nije u redu. Nas potrebno dobro koga ćemo prihvatiti. Od kojeg mu da prihvatimo šta je ispravna, e, šta je ispravna ocjena toga. A bitno je tu, utječe automatski na, na uzimanje hadisa od tog ravija. E onda se gleda to. Onaj koji ga ocijenio da ga je kritiko od tog ravija. Da li je pojasnio detalje šta je, što je spora? Šta je sporno kod toga? I da samo rekao nakon da nije u redu. Da se ne prima, da ne pouzda. Znači, ako je pojasnio šta je sporno kod njih, znači to je dokumentovani način pojašnjavanja spornosti kod ravi. I onda se prihvata. Ako nije dokument, samo rekao da nije u redu, a drugi je da je prihvatljiv, onda se, onda se daje prednost, tako kaže skupina muhadis, daje se prednost onima koji ga ocijenili da je prihvatljiv. Jer ovaj nije pojasnio šta je sporno, zašto je sporno taj ravi. Naravno, onda nastaje problem tu, dovoljna ta stvar da se razišla. Čim kaže fihi kao, znači u njemu ima govor o njemu, znači nek su ga kritikovali. Za, za mnogi ravijezi kažu, spominje se ima taj, taj ravije, kaže fihi kao, o njemu nam govora, šta je o njima, šta fihi kao? Rečeno je za njih da je nešto sporan. Čim tamo ta stvar da je rečeno za njih su sporan, znači to, to ukazuje na određeni problem. I onda sad tu treba u detalje, obično hadisi istraže detalj, šta je sporno. A to je za, često radio uh, šeha ode istraži i kaže ovo što mi je pripisan kad to, to ne prihvata. Ravi u redu, onda se može izvjeti hadis. Pa se znalo da je to, jel? Ovaj, kad se analizira šta je to što je sporno što se u tom ravi ili hadisu, tek, e, tekstu hadisa i tome slično. Dobro. Kaže, ovdje kaže šeho da ima, e, kaže ovo mi zalike, e, sad navodi ovdje, najveće nekoliko puta, mi je zalike, čega mi zalike, kaže imama jebhulu fihil afetu indežan. Kaže, o ti stvari koje dolazi nedostatak mahana, zlo, prilikom ocjen, negativnog ocjenjivanja ravija. Kaže, al ihtilafu al-vaqi u bejne mutasavfa u ahli il Kaže, razilaženje koje je nastalo, kaže, između sufija i kaže, u leme ilmu zahir misli se fakija. Razilaženje koje je među njima nastalo. Kaže, fa faqad veqa bejnehum tenafur euđebe kelam ba'dih fi ba'd. Zbog toga što su oni drugi nisu podnosili, gdje su se jedno od drugim govorili određene stvari. Da su jedni drugi, ono što kažu kod nas, e, ocijenili negativno, opleli po jednim drugima e, da su neispravni, da su na dalaletu, da se ne uzme njeg vjera i tako dalje, da je slab i tako dalje. Znači, spoje o, ti stvari, znači, e, kada govori, znači, kada govori Fatih o nekom su, sufijskom še, šejhu Muhadisu ili obrnuto, ovaj govori o Fatihu. On to navodi ovdje. Ali vidjet ćemo ovdje jednu stvar, zanimljivu stvar, da, e, da Vehebi brani sufije, naginje malo njima. To je od onih stvari što smo se kad smo imali predavanje o Vehebiju. Šta smo pregovorili dvije stvari Vehebiju? Inače, to je veliki učenjan. Čega? Njegovo, njegov stav prema Kaborovima, odlaska po Kaborova, zjaret Kaborova, jer je, nije smatrao spornim ono što se, e, što se odlazak na Kaborova, pravljenje Kaborova. I koja druga mesela? Sufije. Imao je blag stav prema Sufijama. Iako ima Vehebi ko? Učenik od koga? Od koga? Ibn Taymi, njegov učenik. Znači, na akide znači, nema da nema kod toga. Učenjak, znači, koji je bio na akidi Selefa, kod toga nema, nije sporno. Ali uvijek dvije mesele se pregovara. I blago njemu kad se, može naći koliko mu se pregovara, kad se priprojava, Ono ostalo, znači, bio je vrh, vrh u mnogim stvarima. I u fiku, i, i u istoriju, i hadisu, i... Znači, bio je alame, dokaz, dokaz svog vremena u, u znanju. Ali eto, to su one stvari koje mu se prigovaraju. <clears throat> Uglavnom on sad ovdje navodi tu stvar. Navodi sad tu stvar u detalje kada se desi taj spor između sufija i između fakija, učenjaka šerijetskog znanja. E, zna se desi znači da, da jedni drugi, kako on ovdje kaže, ovaj, da jedni drugima spominu neke stvari, batilom ga optužuju znači batilom optuži jedan drugog i kaže onda naravno ovaj e, optuži ga za neku stvar koju i sad on objašnjava kaže sad ovaj ko ima pravo tu jel da optuži jedan drugi od njih ovaj da se može desiti da u stvari da kaže fati alim šarija, učenjak šarijata, neke stvari ne dokuće, što dokuće, sufija ovo je priča svojim riječima što pisao a ima sufija stvari koje zna a koje on u stvari ne zna detalje koje fati zna i tu su oni kao razilazi i onda jedan drugog optuže po tom pitanju i ocrni. E, hoće da kaže u stvari jel, ovaj, da je za pravo jednima i drugima. Međutim, malo znam najbolje onaj, e, bojat se da ode, e, da ode nije bio u pravu. Da nije bio u pravu i da mu to prigovori. On kaže ovdje, vahada maqamun hatirun, kaže ovo je opasno mjesto. Kaže, idil qadihu fi muhiqi sufije dahil fi hadithi, jer kaže, onaj kaže koji, kaže, koji priča proti sufije, sufije kaže koji je ispravan, koji je redu, kaže, one kaže, ulazi u hadis, men ada li velijen fe kad barazeni bil muharebe. Kaže, ulazi u hadis, onaj ko kaže, neprijatelji mome, evliji, kaže, on je, kaže, barazeni, izašao je da se bori protiv mene, da ratuje protiv mene. Znači, stupio da ratuje protiv mene. Ovaj tekst Hadisa je spora, nije došao ovim riječima, nek su misli onaj poznati Hadis koji bilježi Biharija u svome sahiji koji je došao u Erbeine, Vevije, sjeća se onog Hadisa. Menada, li velijem. Pa kada Adentu bil Harbi. Znate taj Hadis. Kaže, o tariku li inkaril batir. I kaže, ovaj, e, znači ovdje imamo, znači on sad ovdje pojašava, znači e, taj opasni kao opasni put koji može krenuti onaj koji tako ovaj, samo koji priča pred sufiju sami tim što je sufija, a on kao sufija u stvari može biti ispravan, to hoće da kaže. I u stvari onda radiš kao da si objavio rad Allahom miljeniku. Allahom miljeniku. I u stvari jel, da, da, onaj, da upadaš po to da upadaš po to, kao da, kao da ti ovaj, hoćeš da negiraš munker, da negiraš batil, ulaziš u poziciju da negiraš, da negiraš nešto što je munker, što je batil, a u stvari ulaziš u klizan teren jer su stvari pogriješio, nisi upravo što kritikuješ tu osobu uopšte. Znači ti ocrniš e, sufijskog neku raviju zato što je sufija, hoće to da kažem, e, protim riječima rečeno. A u stvari napraviš kao tu grešku što tu grešku, jer zbog te osobine, zbog koje optužuješ kao ona, hoće da kaže, ne, mora znaš da ona utječe na ono što on prenosi u hadisu. Ne mora znaš da utječe na ono što prenosi u hadisu i ne mora znaš do koga treba da se odbaci njegov hadis. E, znači, iz ovog se vidi, iz ovog što naveo, da je e, Vehebi, imam Vehebi, da je volio Sufije. Naravno, on je volio Sufije, one, one pobožnjake, one salihin, dobre ljude one saliki na leđade što su išli na pravom putu. E, e a ovdje ako kažem, ako je misli ovdje na Sufije, e, među onima koji vladaju i šeji Temije, misli se na one e, koji su bili na zuhdu, na ibadetu, na požubožnosti, ali su bili na kidi selefa, i davali su prednost sunetu i slijedili sunet, znači onaj to, to je tačno, to je upravo, u tom nije smijetno, znači to je ispravno. I še Islam Temi je znao na, na raznim mjestima da ih, da ih pohvali, spominjao njihove citate i navodio ih. Naravno, to sad zlopotrebljavaju ovdje, ovdje savremeni naš sufije, kažu, evo, še im stavim je u stvari on je bio sufija, je bio nekog, nekog tarikata, bio nekog tarikatu, sjećate onaj tekst od 2016. ono, Ove ono nešto tamo, ja ne znam gdje je pretvara do Vijena, bila stav, onaj, stav ba, kako zove ono. Da se pokraju kuće, e, na na, na onoj stranci. Ne, spominje da, da, da je Šehnaz Demi bio sufija. Da je hvalio sufije. Da su u stvari da, da, da Vehabije ne slijedi Šehnaz Temiju. Da oni krivotvori. Ibn Temija nije uopće bio Vehabija. I normalno gdje će biti. I ovaj, hoće da kaže da u stvari da, je, da, je, da su vehabije neki, neki novi nakaradni mezar koji nema nikakvog os, i od, otporca, jel, znači osnova u onomu što poziva. Naravno, to, ovaj, tekst je bio jako smiješan, ali navodi neke stvari, zaista ima, tačno, tačno da je Temija eh, eh, hvalio određene eh, sufiške pobožnjake, koji nisu bili na notariju, nisu pozivali na notariju, čak su pozivali na Tidu Selefa i bili su na sunetu. Nisu poznati nikakve novotarije. Oni što došli poslije njih, oni su izmišljali novotarije i pozivali se na ove šehove, laž poživajući na njih. I normalno sad to onaj, može razvojiti onaj koji poznaje to stanje i koji poznaje stvari, taj isti šehove temije ovamo, preko koga znamo ko je, ko je skrenuo od, od Sufija, od, preko, nije od više od Nema neko više koji je njih otkrio i pojasnio njihovo stanje od šest temije. Znači, na kraju kraja šest temije, taj njegovim rukama je i Ibn Qaim izvučen sufizma. Ibn je bio među sufijama. I čak je ostalo to traga na njemu, ostalo traga o njegovim onim terminima, e, jer u da, da, termine, termine koje imaju. fine ovo, ono, sve neke, ove Sali, kin, sve te izrade, tamo, sve su sufijski termini. On je danas koristi, ali, ostavio sufizam. I pokušao je preko tih termina da u da pročisti ono što je kod Sufija bilo. I zato njega Sufija danas voli. Sufija dan danas voli kova knjige od Ibn Hajima. Voli knjige zato što on nigdje nije otvoreno nije ono opleo. Ko što je recimo znao, kao što je znao Ibn Džavzi. Ebu Ferež bin Dževzi. On njih kao dotrijeca, a, a ovo je bio šarija. Ebu Ferež bin Dževzi bio šarija. Hanabila. Ali je Sufije, znači mezio na, u kojoj god knjizi dođe. I oni ga ne voli. A ovo je Ibn Kajim, znači, ovaj, ovaj Ferež, a, ova, a ovog Ibn Kajima, ovaj, učenika Ibn Tejmije, voli, voli njegove knjige, da, danas skupim njegove knjige, jer nalazi te termine, ono čišćenje, vi znate koji je Ibn Kajima, vaza neka tema nešto čisti srce, ono, ovaj, čišćenje grijeha, ovo, sve su to, to komplet knjige, sve to, sve to tog tipa, ljubav prema lađešanu i tako dalje, sve, a sve to neka, neka sufijska terminologija, sufijske teme su to. S tim da je Ibn Qaim uvijek vraćao na šerijske, ono kad se vratio, kad se curiknuo od one knjige, ruh, ruh knjiga je bila ta neka ova, ova neka knjiga u kojoj ima, te, eh, u toj knjizi se vidi da on tad još nije bio na onome čemu je poslije bio eh, Ibn Qaim. Knjiga Ruh, du, duši da ne skrijemo s time. Uglavnom, ovaj, znači, vidi se ovdje da je e, Vehebi, da je volio Sufije, da, e, da je ovaj, da je branio ovdje Sufije, naravno, on je branio Sufije, Oni koji su bili na ispravnu, koji su bili pobožni, dobri ljudi, koji su bili na ispravnu, slijedili su i istinu i htio da odvoji oni, da upozori na one u stvari Sufije koji su skrinuli, koji su ošli koji su bili sljednici oni neki, e, ovaj, stanja ili oni, e, kako oni kažu, e, šetata, oni znači bilo u raznoraznim stanjima e, koje su dolazili sa raznoraznim devijacima u poimanju, u vjerenjima, tako da naravno da, da, da je bi prije stvari nije podržavao, nego je htio da, a čak, pazite, ovo primjećujemo stvari, i kod, i koga još, i Brđeba i Ređeb ima isto to, ako se sjećate u komentaru svom Hekem, imamo tu dozu gdje kad dođu neke ove teme, nešto srte tamo vam Sufije, znači uzme i tu terminologiju. Naravno, nije bio Sufija, nije bilo Sufizmu, ali e, osjeti se kod njeg to da je barato tim terminom, tom terminologijom i da je volio zuhd i naginjao zuhdom. I naravno, to treba razvojiti tu treba razvojiti, znači to, ovaj, to su neki detalji koje čovjek da, da, da ne naiđe na termine neke koje pisao je Beređev ili, ili na kraju kaže vidi vi Sofijan Diraš, šta je ovo? Ba? Znači to kaže ma, križa i ovo tako, ono današnjem načinu opođena. Ne tako znači, treba razumjeti u kom kontekstu su oni podržavaju podupirali neke određene stvari od, od sufije, sufijske terminologije. I onda onda ovdje navodi dalje, kažemo mi zalike pa navodi kelamu bi sebe bi džahli bi merati e, ulum. Kaže, jel, e, čega mi dalike? Znači, navodi ovdje od e, tih stvari koje su bile mahana, zlo, prilikom kritikanja, kritikovanja ravija i to, kaže što određeni ravije, određeni mohadijski kad kritikovali ravije i ocenjivali da nisu u redu, kaže što su imali kod sebe određenog džehla u u stepenu znanja. Znači, e, nisu imali, e, nisu imali dovoljno znanja u određenim oblastima znanosti, e, znači drugi znanosti, koji znanosti ovdje mislimo? Ovdje on spominje detaljno. Kaže, misli se ovdje na Hisab, na ovo tip, kaže, da nisu, znači, znali da razvoji, da razvoje, znači, račun, matematiku, inženjerstvo današnje koje postoje, medicinu, da razvoji od filozofije koja, koja je bila Inul Kelam, od tabijata, u gaziru milahijat, Ahkaminu koje su imali veze sa astrologijom, sa vjerovanjem u zvijezde, sa, e, sa onim pukim filozofiranjem, e, e, znači da odvoje to od nauka koje su postale bile pomiješana sa filozofskim znanostima. Znači, nisi imao dovoljno znanja da mogu razvojiti. I znači, onda ocijeni nekog ravija koji se bavi ovim, koristio se ovim stvarima, koristio stvari što je ispravno, ocijeni ga da je slab jer kao bio bavio se ilmu kelamu, tome slično. I to je tačno, to je upravo, znači, to ovaj, e, znači, moglo se desiti greška da se neko ocijeni e, e, zbog nepoznavanja tebe, osobe koja cijeniš, ne poznaješ to stanje šta ocjenjuješ. I zato kaže ovdje, kaže, ja tađu kadu je nekune mu mejizen bejne haqi i Kaže, onaj koji kritikuje raviju, mora biti na stepenu oni koji zna razvojiti hak od batila. Kaže, vola i kafiru, kafir, ne, tekfir ono koji nije kafir, kaže, vola, kaže, evo, evo jakbele e, rivajete kafir, ili da prima rivajet kafira, zato što zbog džehla ne zna da je to kafir. Dobro. E onda navodi sljedeći, kaže, od toga je, kaže, halal vaka bi sebi bi adem il vare wal ahdi bi, e, bi tevahum wal qarajn eleti kad te tetehallef. Kaže također nedostatak je u tome, znači u tem ocjenjivanju ravija negativnom, kaže u tome što se znalo desi da osoba koja to radi nije imala dovoljno bogobojaznosti. I u stvari da je oslanjala se na određene umišljene stvari. E, određene umišljene stvari, kaže, e, ili na određene indicije, argumente koji nisu, koji ne mogu poduprijeti znači da budu dovoljni argument da se donese osuda određenog ravije. I tu navodi onaj poznati hadis mutefkun na lehi, akdebul hadis, zan pretpostavka sumnja, sumnje samo mišljenje po sebi, misao, znači ona kad zna biti najlažljiviji hadis, najlažljiviji govor, kao što je došlo u hadisu. Dobro, i onda ovdje, znači, završaju malo Hadriš Rud, eh, eh, Muzekin, Adama, Hatar, I kaže, zbog ovih stvari koje sam spomenuo, kaže, eh, zbog neke, on sam navedno te neke primjere, kaže, zbog toga, kaže, postala opasna ova nauka, nauka znači od džerha i ta dila, Džerha znači ocjenjivanje ravija da ima nedostatak mahanu, zbog čega se ne prima njegov hadis, i tadira ocjenjiva ravi da je pouzdan, da prihvatljiv, do čega sprija njegov hadis. Jako je znači opasno osjetljiva ta nauka. I, i sad pazite, znači sad, svemu ovo što on spomenuo treba znati, treba znati razvojiti koju je u pravu prilikom ocjenjivanja. Znači, znao se desu, on je navodio neke primjere izuzeta kako skretanja, ne da je ovo bilo pravilo, naravno, da, da ne I na kraju završava u svoju knjigu sa spominjanjem Mutelif i Muhtelif Hadisa, to u stvari riječ je ovdje, kaže ovdje eh, Fennun Vasijon Mohimun, ahemmehu ma kaže, kaže, to je nauka, jako velika i bitna nauka. O čemu je ovdje riječ? Riječ je ovdje u stvari da, da se desi u određenim hadisima, u uvijek na Imamo određena imena ravija, imamo određena imena ima i sličnosti. A prije nisu bila štampane knjige. E sad, može štampati, znao se, napiše se, napiše se dvije tačke, tri tačke ili je E, ili tome slično, nego prije bilo pisano. I prilikom pisanja moglo se desiti da ne znaš je li jedna tačka ili dvije tačke ili Ili ima tačke ili nema tačke. I onda se znalo desiti da se pomiješaju imena. Da ima imena sličan, sličan oblik harfa. Poput e, Ahmed i Ejmed Ti su ime, znači, Samo, tačka, ima li doline, ima imaju. A bitno utječe koji je to bio ravija. Ili bio ovaj ravija ili onaj ravija. I, tako dalje. Ili, ili e, Habban, ili Hubban, ili Hibban. Jedno ti isti oblik imena. Koji je od tih ravija bio? Znači i tu se de, znalo desi da dođe do, do poremećaja. Dođe do poremećaja. Ovdje je navio neka tu imena. Navio tu imena ovaj, tih ravija koji su poznati po tome da se kod njihovih imena znala desi zbrka stvar koji je to ravio, koji je ravio riječ uopšte. Pa je naveo ta imena i e, pojasnio znači da, ovaj, da, je to, da je to nauka koju treba, znači ona koja se bavi ovim detaljnije e, izučavanjem tih hadisa i ravija, da mora naučiti ovu oblast. I s time završava onda nakon toga, znači to je za nje njegovo poglavlje i kaže temetan muqaddima i kaže završena muqaddima kadima e, i e, navodi onda ovdje na kraju navodi svoje imene kada završava i donosi salavat na poslanika sa i i završava znači ovu kompletnu ovaj meč što ga sad imamo. Molim Allah šanda da nam kabuli, da nas učini Bogova jaznije, da nam ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas. I da nas okupi svoj među Fideus kao okupio danas šanda. Ako ima neke šatita, budu pitajte. Ako ima neko prijedlog šta da se radi na sljedeće, budu predložiti, ali nemojte sad razmislite pa predložite. Ja, mada je na, već o tebe razmišljati. Ja, sljedeću Andalusam Andalusam